Egun keria laka. Zer da butiga hau? Har bat. Aziako oihan tropikaletan zoriontsu biziden har bat. Han, be denbo gehiena igaiten du zuhaintze zuhaintze, adarrez adar, kuri eta jaten. Badu uzantxabat har hunek, txakuren gizan, erraiten ahalgunuke. Bena, hunek ez du txakurek bezala pisaen bidez behemarka usten. Baizik eta, elder eta muki gizako zerbait bazterotan barreatzen du. Muki edo elder hau biltzen da, idorazten eta larriki sehekatzen. Geo, shahaka edo garbiketa bat egin behar zaio, delako solvan baten bidez. Huna nun pasta larri bat kausitzen dugun. Hau berriz ahara da. Saka dizogun, alkohol itiliko, metiliko, butiliko, amiliko eta amoniaka, sudokostik, potasa eta tetraborat de sodium edo borax izene xabantaikin deitu den elementu hau. Eta badugu erdi gelatina, erdi suingom hurtu itxu adien koloe hollatzeko gaizan misteriotsu gizako zerbait, xelak izenaekin bateatuik izan dena. Janhai Industrial Mundian e bedeatzehun eta lau kodigo gibelian maltzurki gordatzen dena. Adibide sumaiten emaiteko baizik espada, jakin eguberi eta urtats artehuntako gibel gizen izokin eta delako bizkio de homaretane ezarten dela. Txakolat kente gehienetan, bus de noel delakuetan eta smartiz famatietan frutu tropikaletane edieiten da. Perla bezain argi distiratsu dien frutietane edien lizateke nasaiki. Hots, xelak deitu mikstura greugari hau da jabilten argi dizdira horren emaiteko aipatu dutugun jaki hoier. Tunen ordez, erlen eskua egarten zen, Benanulas anulaz erliak hiltzen dien, ebe kaioska bezala bilakatu da esko hoi eta oai jandelako xalaka egarten da. Osagarria ihun handik egiten deioen ez nezake eran ahal, bena be jabilpenak zabalak dia. Farmazia mundiak jabilten du pastilen tratatzeko, halaber zurgintzan eguren tratatzeko soizie eta bilhuetako laketan ebai edieiten da nun ez den jazuzkulien bernizen egiteko. Erana da, argitzen den guzia ez dela urhe, xelaka adibide hobena. Argitzen du, bena turbutz guniake badutuk dudai gabe. <laughs>